І так до вашої уваги представлено можливість слухати студію Вітоді Голови, яка звертає увагу на певні обставини при армагедоннім часі, котрі виробляли пускає в рух для противлення ділу його на землі. Вартує пашто зупинили свою думку на іменах двох маріанських царів – живі інструменти і показала значення цих імен пристосовані до характеру керівництва і правління Ізраїля Діона, котрі він виміряв в кінцевій часті стати проти діла Єгови і боротися успішно. Отже, імена означають жорстокість і насильство. То є носителі тих імен. Так, spulisce Jurtóba башта, що перед Армагеддонному часі світ буде керований іменно системою Завеєї Соломана. Сьогодні, здається, і без безпородство вже відомо, відчутна силу і присутність такого дійсно у чистому значенні діяльницького керівництва, котре, окрім жорстокості, насильства ніяких не знає ні мір, ні визначень, ні будь-якого рішення питання. Нехай слуги його не вважають на те, що такої форми керівництва є на самому ділі призначена лише для світа. Все, що написано і що знаходиться у руках ворога диявола, мусимо знати, що вимірено проти слуг Господа Його і проти Його діла на землі. Цього пам'ятайте, Ми і так бачимо, що світ, крім жорстокості, нічого не знає. І насильство це і норма їхнього життя. Однак бережіться щоб не перепевнив хтось із нас, знаючих волю Його. Це є від Янова. І щоб він не вирішував духом завеє Соломана свої петани життя і знаходження в організації його. Ми звертаємо увагу на тишу людей, хто, можливо, до цього часу не давав цьому значення. Коли з вами буває так, що вас або образно кажучи, або і в самому ділі так і є, кидає то в вогонь, то в воду, то тобто на досить безперемірну думок відносно будь-якого случая показує або дій кого-небудь, то знайте, Дух завіяв Солана опанував вас. Отже він відчутно ударив вас. І тоді ви себе знайдете під його контролем. І то, що ви звільнились на якийсь час від такого перекидаючого, змінюючого, від гострого до гіршого, від гіршого ще до хужого, то це і є свідчення тому, що система боротьби проти його є у ваших руках. І в крайньому случаї ви є предметом їхнього улюблення. Ці слова говорю для того, щоб ви могли розпізнати себе і стати на бік, і збавитись того. У нашій темі наголошено було. І коли хто відчутно ударив вас, чи то є середина організації, чи то є світа, то не шукайте вина. Та що із того, що знайдете? Уже й сам факт, що нам із мовчати. А ви шукаєте винуватого, говорить про неправильну позицію. Не вчив нас Господь Ісус Христос. Так сносити ті обіди, що нас обіжають, ті прикрощі, що нам завдають. Він не вчив своїх учеників чіплятися в якісь судові тяганини або інші форми, тяжби шукати. Хто ж виноват? Уже сам факт пошука винуватого говорить про те, що ви хочете його покарати. А покарати слуга його не має права. Таке право є тільки в суді. Господь Ісус Христос. І все. Отже, бережіться цього Духа і бережіться того, що ви не вирішували питання горячкою, невдержливістю, жорстокістю. Пам'ятайте, що це для того і пущена в рух ця система, щоб знищити духові голод щоб не духом його не жили, але лише читали, знали, що написано, а до життя й керівництво дали духа за мої слова. Ні, не для цього. І хто сьогодні чується оправданим, що він тільки іменно неудержливістю може реалізувати своє окруження і може сприйняти його. А в оправдання він говорить, що він і досить тілесно розслаблений, то це знаєш, що ти і є предмет урудування демонів бісів. Ні. Ніякі наші статки і нестатки. По здоров'ю тілесному чи духовному не може оправдати наші покликання до помочі духа диявола, до вирішування будь-яких питань. А тепер заключення хочу нагадати. Ось це, хто пробував вирішувати питання духом зеленства, то із невдержливістю та жорстокістю. Скажіть тут прилюдно. А що стидно, то самі скажіть. І назвіть хоч одну справу, де вона рішена. Духом Зеленського. І коли ви приступали рішати цією стороною, ви мали перед собою одну справу, то ви її помножили в десятеро. Багато гіршої якості. Уже хіба це не вчить нас, що йдучи за цим потягом, і покликом демонів бісів ми примножуємо собі біду, збільшуємо собі прикрощі і нічого, і ніхто ніколи не рішить. Він тільки запутується ще більше сіті ворога діявола. Отож, нехай не для написаного буде, а для уживання не роздайте злом на зло. Обідою на обіду, а краще, то є правильно, справедливо знесіть обіду, змовчавши, не проявивши її не в душі, ні в глибині думок своїх, а так як апостоли, то є наслідуючи його прикладу, де вони були трактовані перед єрусалимськими властями, грубо жорстоко, песня свідкує так. Раділи тішились, що за ім'я Ісуса понесли такі прикрощі. Отже, то записано для нашого шляху, для нашого наслідування, а не для того, щоб читати. Так працював Дух Єгови, щоб ми вирішили так питання. Тепер же погляньмо дещо з другої сторони. На працю до Козлеї Солона. Сьогоднішній світ, котрий дійшов в своєму часі, де над ньому, над ним керує, працює в повну потугу, жорстокість і насильство у верзі закону, що можна сказати це слово. Сьогоднішній світ так є збудований з усіма своїми структурами, що окрім руйнації нічого не приносить. Всі речі, котрі можуть очі бачити, вони руйнують совість, руйнують чуття. Всі речі, котрі можна чути вухом, руйнують все. Всі речі, до котрих можна рукою доторкнутися, тільки смерті рівна цінність. І це відноситься до абсолютно всього. Те, що ми вдягаємо, те, що ми їмо, те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, і те, в чому знаходимося. Отже, нехай існує Господа, буду задоволений тільки тим, що я Господь, а не тим, що сьогодні виставив світ увесь світ збудований не тільки для того, щоб гучно мовно агітувати духа Слонова, а вся його матеріальність, вся його моральність, психічність і духовність і є така. Тобто весь світ став зелений Слоном. Така система пущена в оборот демонами місцями, щоб досить відчутно шкідливо впливати на повний, точний і сильний хід діла його на землі. Ось на такі думки ми хотіли би вас зорієнтувати. І це не теоретично, а практично ви самі більше бачите. А можливо, що розуму ми досягли, що побачити шкідливість цього. При помощі цієї студії ми можемо мати. сила кращі і більші рочки. Це були думки в дебатах домашньої студії. Після закінчення студії в залі залишиться служити.